ayyukan kwarai a cikinsu sun fi soyuwa ga Allah hadisin da ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhuma manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ba min ayyamin al'amalu salih wa ahabbu fihinna ila Allah min hadhihi al-ashr qalu wal jihad ya rasul Allah qala wal fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min fi kwanakin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wasu kwanaki da ayyukan kwarai suke mafi soyuwa ga Allah ta'ala kamar waɗannan kwanaki guda goma sahabbai suka ce ya rasulullahi har ma aikin wato har ma fita jihadi fi sabilillah annabi ce har ma fita jihadi fi sabilillah sai dai mutumin da zai fita da dukiyarsa da ransa bai dawo da ɗaya daga ciki ba to muna cikin waɗannan kwanaki daga cikin irin ayyukan da suke gudana a cikin waɗannan kwanaki akwai abin da ya shafi ah, aikin da ake a ranar tara ga wata to ranar arfa kenan ranar arfa akwai azumi wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama aka tambaye shi game da azumin ranar arfa yace yukaffiru sanatan madiyata wal baqiya yana kankare laifukan shekarar da ta wuce da kuma wacce ta saura saboda haka azumtar wannan rana ta tara ga wannan wata to tara ga zulhijja ranar da abin nan suka je suka tsaya a arfa ranar da alhazai suka tsaya arfa sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma gashi ya faɗi irin ladan da mutum zai samu idan ya samu yayi wannan azumi saboda haka muke kwadaitar da al'ummar musulmi cewa su azumci wannan rana azumin wanda rana suna ce ba wai wajibi ba ne amma wanda ya samu dama sai ya yi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaskafiru sanatal madiya wal baqiya yana kankare laifukan da suka eh, suka gabata a shekarar da ta gabata da kuma wace ta yi saura kuma wannan azumi an shar'anta shi ne ga waɗanda ba su samu zuwa hajji ba wanda yake alhaji shi baya wannan azumi saboda shi ranar arfa ranar idi ne a gurinsa ranar idi ne a wajensa domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa yawmu arafa wa yawmun nahar wa ayyamu tashrik aiduna ahlul islam wato ranar arfa da ranar goma ga wata wato ranar yanka da kuma kwanaki uku na wannan wata da ya ci cewa ranar idin mu ne mu musulmi saboda haka yau mu arafa ranar arfa idi ne ga waɗanda suke tsayawar arfa saboda haka ba za su yi azumi a wannan ranar ba amma wanda yake bai samu zuwa tsayawar arfa ba domin ya yi tarayya da su a cikin aikin alkhairi da suke yi a wannan ranar ya kuma samu irin garabatar da Allah ta'ala yake raba wannan ranar a aka shar'anta masa yin azumin wannan wannan rana kuma mutum zai yi wannan azumi kowace rana ma ya faɗo fado a cikinta wato ba sharadi bane wato ba za a ce mutum ba zai yi ba idan ya faɗo ko ranar juma'a ko ranar asaba ranakun da aka ce kada a ware su a kaɗaita su da azumi to ko da zai faɗo a cikin irin wannan ranakun za a yi saboda shi azumi ne mai dalili wato za a yi shi ba dan keɓe ranar da azumi ba sai dan kasancewa ta ranar arfa ce saboda haka koda ya kama ranar juma'a ballantana wannan karan zai kama ma ranar litinin ne ko rana ce da daman can a ko ba don wato zamantowa ta arfa ba damar rana ce da ake mutum ya azumi a cikinta to kuma ya kama ta kama kuma ita ce ranar ranar arfa saboda haka za a zurci wannan za a zurci wannan rana to yana daga cikin ayyukan da ake yi kamar yana daga cikin ayyukan da ake so mutum ya yi akwai layya wanda ita kuma ranar goma ga watan to kashe gari a shigari ana bukatar mutumin da Allah ta'ala ya horewa abin hannunsa ya yanka dabba domin ya kusanci Allah ta'ala da wannan aiki na ibada a yin layya ba tilas ba ne ba ba ne amma sunna ce daga cikin sunoni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayar an taba wannan al'umma kuma al'umma take kusantar Allah ta'ala da aikata su amma bai zama wajibi ba Allah ta'ala yana cewa salli li rabbika wanhar kai sallah domin ubangijinka kuma ka soke abin layyarka ko abin hadayarka sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma yayi layya kamar yadda ya zo a cikin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa dhaha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bi kafshin aqrana yata'u fi sawadin Wayan yanzuru fi sawa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawad annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a kawo masa abin layya aka kawo masa wani rago wanda yake mai kaho wanda yana da jaji abin bakaken ida wato akwai baki a jikin idanunsa akwai baki a kafafuwansa akwai baki a kirjinsa wato fari ne amma kuma akwai sofanan baki a jikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka shi ya ce Allahumma taqabbal hadha minni wa min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammad ya Allah ka karbi wannan aiki da nayi gare ni ni Muhammad da kuma iyalaina da kuma al'ummata sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi layya sannan sahabbansa su ma sun kasance suna yin layya har ma wani lokaci yakan raba musu abubuwan da za su yi layya idan ba su da hali yakan raba wa wasu daga ciki kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Uqbah ibn Amir da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bani dabbobin layya in raba na raba ya kasance an samu ragowar ah, wata akuya daga ciki wacce take bata cika shekara ɗaya ba wato mai wata shida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bashi biha anta kai kuma ka je kai layya da wannan to wannan ya nuna cewa layya nan abu ne mai muhimmanci kwarai amma ba wajibi ba ce kada a ga wani bai yi ba a ɗauka ko ya zama mai laifi ila iyaka dai in yana da hali bai yi ba kawai da ya haramta wa kanshi wannan ladan ne amma ba za a ce ya yi zunubi ba ko ya dau alhaki ko yana da laifi a gurin Allah akwai hadisi ah, da ya tabbata a cikin a musannaf na abdurrazzak da kuma sunan al na sunan al-kubra na daga abu suraiha yake cewa na naga abubakar ra'aitu ababakar wa umar wai wa innahuma la na naga abubakar da umar kuma ba ta yi layya wato dan su nuna wa mutane cewa ba wajibi ba ce ba wai ba sa yi ba ne saboda ba su da bukatun ladan da ta kunsa a'a sun bar yin ta ne domin mutane su fahimci cewa yin layyar wajibi ne don su yi bayanin hukuncinta shi yasa ya tabbata a cikin musannaf na abdulrazzaq da kuma a sunan kubra na bai haƙe hadisa abu mas'ud al-ansari radiyallahu ta'ala anhu yake cewa na kan bar layya duk da ina da iko in yi domin kada makota na su zaci cewa wajibi ce a kaina wato ya kan bar yin layya duk da yana da ikon yin layya din saboda gudun kada makota su dauka cewa yin layya din nan wajibi ce a kansa kuma ita wannan layya ana yin ta ne da bahimatul an'am wato bai halatta ayi layya da wata dabba ba bahimatul an'am ba bahimatul an'am sune ainihin raƙuma da shanu da kuma ƙananan dabbobi wato raguna da tumakai da awakai da abin nan ‘ya'yan akuya waɗannan su ne ake su ake layya da su amma abinda ba wannan ba to ba a layya da shi haka ba za a yi layya da wani abu da ake ci ba ko wani tsuntsu ko wata dabba ba ba waɗannan dabbobi ba waɗannan dabbobi ba saboda Allah ta'ala yana cewa ah, liyazkurullaha fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am domin su ambaci Allah a cikin kwanaki sanannu a bisa abin da ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima ka Allah ya faɗi bahimatul an'am bahimatul an'am kuma su ne waɗannan dabbobi da muka ambata raƙuma da shanu da kuma tumakai waɗannan da su ake da su ake layya kuma da su ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi layya akwai dabbobin da a cikin waɗannan dabbobi akwai waɗanda ba za a yi laye da su ba su ne waɗanda suka zama suna da wata sifa ta ta nakasa wata sifa ta tawaya wato kamar yadda ya zo a cikin hadisin albara ibn azib radiyallahu ta'ala anhu wanda imamun nasa'i eh, da tirmidhi sun rawaito shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa arba'atu arba'atul la yuzina fil abahi wato dabbobi guda hudu ba za su yi layya ba ce al'aura a awaruha wata ke makauniya wa mai ido daya wacce kuma wannan ido dayan nata rashin ido dayan nata ya fito kwaro-kwaro ya fito fili wato da kaganta kaga cewa ido ɗaya gare ta to wannan ba a layya da ita kaga ashe tunda ba za a yi da mai ido ɗaya ba to kaga ba za a yi da makauniya ba kenan sannan ya ce al'arja a arajuha da wacce ke gurguwa kuma wanda gurgun takarta ta fito fili wato da zarar ka ganta tana tafiya zaka gane cewa ta samu matsala a kafarta to kaga wannan ba za a yi layya da ita ba to tunda ba za a yi layya da gurguwa ba ta zake na wacce aka ta rasa kafa ɗaya ko biyu a wannan kaga ba za a yi layya da ita ba kenan min babu aula tunda har ma ba za a yi da wacce ta take gurguwa ba tana tafiya tana dingishi ana gane alamar gurguwa ce sannan almaridatul bayyinu da wacce ke mara lafiya kuma rashin lafiyar tata take a sarari wato da ka ganta kasancewa wannan dabbar ba ta da lafiya ashe in rashin lafiyar tata bai tsananta ba ba a ganewa to wannan za a iya layya da ita amma in har za a fahimci cewa wannan ba ta da lafiya to ba za a yi layya da ita ba sai nan sannan wal lati la sai wacce take amamma wacce da ka ganta ba ta rikici ta rame ta kanjame to wani ba za a yi ita ma laye da ita ba to waɗannan su ne a dabbobi guda hudu da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana karar cewa ba za a yi laye da su ba to ko wasu dabbobi da suke samun wani wata nakasa wanda ba wannan ba kamar wacce kafanta ya kare ko wace kunnan ta ya gutsure ko ya cire to za a yi da ita ko ba za a yi ba wasu daga cikin malamai suna hana layya da dukkan wata dabba da ta samu irin wannan na kasa ko kafan ta ya kare ko wace kunnan ta ya tsinke ko wace jelar ta tsinke amma dai magana mafi inganci shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware waɗannan guda hudu su ne mahallin ijma'i na malamai cewa an yi ijma'i cewa waɗannan guda hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ba za su yi laye ba amma da kafanta ya kare idan har ya warke in har ya karye sannan ya warke wannan babu komai za a iya laye da ita imam malik yana ganin idan yana jini ba za a iya laye da ita ba kamar ya shigar da ita cikin dabbar da annabi sallallahu alaihi ya ce almaridatu allati almaridatu albayyin maraduha wacce take mara lafiya kuma rashin lafiya ta fito fili ya shigar da wacce kafanta ya kare yake jini ita ma kamar ba lafiya to haka nan wacce take eh, kunnanta an dandatse shi ko ya tsage ita ma za a iya laye da ita a duk da cewa abinda aka fi so na kamala ta zama babu wannan inda za a samu dabbar da take ba ta da wannan aibi din to babu shakka shi ta tafi dacewa kamar yadda sayyidina ali ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu rika kula da idanu da ido da kuma kunnuwa amarana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annas tashrifan al-azana wal annas nastashrif al-aina wal uzun ya umarce mu rika kula da kunne da ido to wannan na nuna kenan inda za a samu dabbar da take babu wani abu da ya taba kunnanta babu wani abu da ya taba jelarta ba wani tabo a jikinta ba wani rauni a jikinta ko wannan ita fi zama dabbar da ya dace a yi a yi layya da ita amma da an samu wacce take mai gutsararren kunne ko tsagaggen kunne ko wacce take hancinta ah, ya tsinke ko jelata ta katse ta tsinke wani duk ba zai hana <clears throat> a da ita ba sannan akwai sifofi na kamala da ake bukata layya ta zama tana da shi wanda insha Allahu zuwa gobe za mu yi bayanin wannan da kuma lokacin da ake yanka ita layya din da kuma abin da ya kamata a yi da namanta Allah ya samu dace amin ma Allah ya saka da tambaya ta farko tana da alaka da bayanin da malam yayi wato wanda yake cewa an ba shi kuɗi da zuma yi layya to kuma ana bin sa bashi mutumin da ya ba shi kuɗin layyan nan kuma idan bai ba zai iya sani waya ya zai sako ne daga Muhammad Bashir ya ba shi kuɗi da hakan ya yi layya ya ba shi kuɗi ne a yaje sai abin layya ya layya da shi to uh-huh. shi kuma ana bin sa kuɗi uh-huh. to shi ne yake tunanin zai biya bashi ne kuma da ya biya bashin bai layyar ba shi wancan da ya bashi kudin zai ji cewa bai layyar ba a ah, inda ya bashi yayi ya yi masa kyauta da shi ai ba ya ba da wani dalilin da zai kafa masa sharadi duk abin da kaiwa mutum kyauta da shi ya zama nashi shi kuma ya ga abin da ya ga dama da kayansa eh, ba daidai bane daman ya ce gashi na maka kyauta amma kaza nake so kai ne inda har ya masa kyauta to ya zama ta zama nashi in kuma ya zama nashi ya ga layyar zai yi ya ga bashi zai biya ya ga wani abinci da yake bukata zai saya a gidansa ko dinki zai yi da yana damar yayi wannan alhamdulillah eh. na tamalan sai tambayar da ta fito daga wani bawan Allah da yake cewa wanda ya dawa fun nafila bayan sallar la'asar shin zai yi sallar nafilar da ake yi wanda ya dawafi bayan ba zai yi kwarai da suke saboda wannan sana daga cikin salloli waɗanda suke da sababi an hana yin salla bayan la'asar amma an yadda kai sallar da suke da dalili wacce sababi yana za ta yi ta ba kawai haka ka tashi ka kama fila ba yayin mutum ya yi fi yana da damar yayi yayi wato an shar'anta masa yayi nafila hmm. ah, shi yasa ya tabbata cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake kiran ah, ah, kabilar kabilarsa ya bani ya bani kada ku hana daya daga cikin mutane wanda zai zo yayi dawafi yayi dawafi a san da ya ga dama kuma yayi sallah a san da yake ga dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ya tufa wa yusalli mata sha'a kaga kenan yana iya yin sallah duk sanda ta kama shi yayi dawafi sanda duk yake so kuma in ya yi dawafi akwai nafila da zai yi raka'a biyu yayi ta duk sanda ta kama shi wannan tana daga cikin zawatul asbab wato nafil fulu wadanda ake yin su saboda dalili kamar mutumin da ya shiga masallaci ne bayan la'asar an ce in ka shiga masallaci kada ka zauna sai yi nafila raka'a biyu to idan mutum ya shiga bayan la'asar kaga yanzu zai yi nafula ne mai dalili ba kawai ya tsiri nafular ba to a wani lokaci zai na da damar ya yi wannan mala idan mutum ya yi shafa'i da wutari kuma sai ya farka cikin dare yake son ya yi nafula shin zai iya yi na'am idan mutum ya yi shafa'i da wuturi ce mutum mutum ya yi wuturi wanda ita ce ƙarshen sallar da ake so eh, mutum ya yi da daddare annabi yana cewa ij'alu akhira salatikum bil-layli witran ku sanya sallar wuturi ta zama ita ce karshen sallar ku da ta dare to sai ko mutum daga baya ya tashi ya yana da karsashi yana da nishadi yana sha'awar ya kiyamun laili bayan ya riga ya rufe sallarsa ta dare da wuturi to anan malamai suka ce yana da dama guda biyu wato ko dai shi wannan wuturin da yayi ya kara masa raka'a daya ya zama ya koma shafa'i kaga anan ya tashi wuturin ya koma shafa'i da dama shi shine ka rufe sallah da kwara daya a karshen ta to in ka tashi ka kara daya ya zama wucirin ta tashi daga wuciri ta koma shafa'i to sai ka dora kuma rakawoyin inda kake bukata ka yi sannan da karshe ka zo wata wuciri din ka tashi waccan wuciri din yanzu ka yi wata sabuwar wuciri ko kuma ka haƙura da yin wuciri na karshe din ka yi raka'o'inka ah, da kake bukata kai na fulfulu ba tare da ka maimaita wutiri ba saboda annabi sallallahu alaihi yana cewa la ni fi laila ba a wutiri biyu sau daya a ba a wutiri biyu a dare daya to dan gudun kada ka fada cikin wannan hani na annabi sallallahu alaihi wasallama sai kai sai ka haƙura da wuturi ɗin tun da ka riga ka yi sau da kana damar ka yi wannan zaɓin annabi sallallahu ya kasance bayan wuciri wani lokaci ya kan tashi wasu raka'o'i guda biyu ashe ka gaba laifi ne idan mutum ya rufe sallarsa idan bukatar ta kama yana bukatar yin wata nafila to ya tashi yayi ba ba laifi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yi nafila bayan ya yi wuturi sai dai kada ya kuskure ya yi wuturi biyu a dare daya wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana malam sai tambaye da fito daga Abdul Matin Isa yake cewa shin akwai wani hukunci da shari'a ta tana da ga mutumin da ya yunkurin kashe kansa babu shakka mutum ba shi yake da hakkin ah, ran da Allah ta'ala ya sa masa ba wannan hakki ne na ubangiji shi ya halice ka shi ya busa maka rai don haka ba ka da ikon ka raba kanka da rayuwar ka san da ga dama ah, don haka Allah ta'ala yake cewa la taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kada ku kuskura ku kashe kanku Allah na tausaya muku a wani guri na cewa la tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku halaka kanku da kanku don haka ba daidai ba bane mutum ya yi yunkurin wannan mutumin da ya yi yunkurin kashe kansa ya yi yunkurin yin laifi idan ya fasa yin laifin ne saboda ya tuno girman Allah ya ji tsoron azabar Allah da kamun ubangiji da azabar da ya tanadi na tanadar ma wanda ya irin wannan laifi wannan ta sa ya fasa to wani yana da ladama da ubangiji ta ala zai bashi na ya ji tsoronsa mun sani cewa a shari'ance a musulunci idan mutum ya yi yunkurin wani laifi sai kuma tsoron Allah ya sa shi ya fasa yin wannan wannan laifin to lada ake rubuta masa kamar yadda yazo a cikin hadisi Abdullahi dan Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku yayi himmatu da mummunan aiki sannan bai aikata shi ba sai a rubuta masa lada lada na bai aikata wannan ba illa iyaka sharadin da ake bukata a nan shi ne ya kasance ya bar aikata laifin saboda tsoron Allah ba wai saboda ya yi yunkuri ko bai samu nasara ba ko da zai yunkurin laifi kuma sai ya kasa samun nasara wajen aiwatar da laifin a nan ba za ka ce ya bar laifin ba saboda Allah ne a ya bar laifin saboda ya fi karfinsa bara wanda ya yi yunkuri zai yi sata kuma sai aka fi ƙarfinsa ko aka gano shi kaga ba zai koma gefe bai ce to ana jiran Allah ya ba shi lada domin yi ne da sata bai yi ba saboda nan ba dan Allah ya bari ba ko ya ga ya yi niyyar ya yi laifi sai kuma ya ga an gan shi sai ya fasa to wannan ba zai jira Allah ta'ala ya bashi laifi yana nan ma mai laifi a matsayin mai laifi yake sai ya tuba sauraka duk mutumin da ya niyyar zai yi laifi kuma bai samu ya ci nasara ya yi laifin ba saboda wasu dalilai da suka sha karfinsa to anan yana nan mai laifi saboda ya yi niyyar ya yi laifi to haka sai ya tuwa ya yi nadama ya istighfari ya koma ga Allah ya dau alkawarin ba zai sake ba to wannan tuba na shi shine ubangi ta'ala zai karba ya yafe masa laifukan laifin da yayi na yunkurin yayi laifi shi yasa a wurin hadisi na Abubakar da cikin sahih Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan taqal muslimani bi sayfihi ma fal qatil wal maqtul fi an-nar قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan musulmi biyu suka hadu da takubbansu wato suka yi fada kowa ya dauko makami aka yi fada to annabi ya ce da wanda ya kisa da wanda aka she dukkanin su in wuta ne sabai suka ce mun fahimci dai wanda ya kisa dan wuta to amma wanda aka she mai laifin sa annabi ya ce shi ma yana ta kokarin ai kashe dan uwansa ne wato dan uwansa ne yanzu yafi karfin sa ya kashe shi to kaga anan duk da bai samu ya ci nasara ba amma a duk a nasarar salima ya ce ya cancanci shiga wuta saboda ba rashin cin nasarar sa ba ta biyo bayan tsoron Allah ba ne saboda bai samu nasara ba bane haka duk wanda ya himmatu zai yi wani aiki na saban Allah ya bari saboda Allah saboda tsoron Allah to wannan yana da lada in kuma ya bari saboda ya kasa samun nasara to wannan yana nan mai laifi sai ya ta neman gafarar ubangiji ya ta neman ya yi istighfari ya yi alkawari kuma zai kara bayyana dama akan abin da ya wuce malon ne ke cewa ina neman karin bayani akan hadisin da ke cewa ina ku da kada ku zurfa facin addini domin babu abin da ya halakar da magabatan ku face zurfafawa addini kuna sako ne daga nasifi to wataƙila yana ishara ne zuwa ga hadisin abu huraira da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna dina yusrun wa lan hadha dina ahadun illa ghalabahu ah, ah, annabi yake cewa wannan addini addini ne mai sauki babu kuma wanda ya yi kokarin ya ja da wannan addinin ba ce addinin ya rinjaye shi abinda wannan hadisi yake nuna shi ne abinda sauran nassoshi na shari'a suke nuna cewa addinin musulunci addini ne mai sauki ba a san ka ɗauke shi fiye da yadda za ka iya shi yasa annan salari salam yake cewa huzo min al'amali masu tukun fa inna allaha la mallu hatta mallu ku ɗauki ayyukan da za ku iya Allah ba shi ne zai kosa ba ko ne za ku kosa to Allah ba zai kosa ba don kayi ta bauta kayi ta bauta ya ce ya gaji da ka sai ne za ka gaji ka ce ka kosa sannan hadisin da watakila shi ma yana nufin yana nufin shi a tambayarsa shi ne hadisin da alayhi sallallahu alaihi wasallam ta iyakum wattanattu fa inna ma ahlaka man kana qablakum wattanattu na hane ku da wuce iyaka wato gona da iri na hane ku da zurfafawa waɗanda suka halaka gabaninku sun halaka ne saboda zurfafawa menene zurfafawa da wuce iyaka shine mutum ya rika dora wa kansa imma dai abinda ba zai iya ba ko ya dora wa kansa abinda Allah bai dora masa ba yana daga cikin abinda magaba wato waɗanda suka gabata na al'ummomin da suka wuce kamar yahudu da nasara suka yi wa kansu musamman nasara sun dora wa kansu abin da Allah bai dora musu ba da ya Allah ki cewa ta da uha ma katabnaha alaihim illa a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha da rahabaniyanci rahabaniyanci ne mutum gaba ɗaya ya ƙaurace wa duniya da abubuwan da Allah ta'ala ya halatta a yi amfani da su a rayuwa ya kaura cewa dukkan wani jin daɗi da sunan ibada ya ki yin aure ya ki cin abinci mai daɗi ya ki zama cikin jama'a ya zama cikin gari ya koma jeji ga sanyi ga zafi ga iska amma haka zai zauna da sunan bautar Allah Allah ta'ala ya yake cewa sun kirkiri wannan rahabaniyancin duk da ba mu wajabta musu ba da suka kirkiri rahabaniyancin ba su iya tsere shi ba ba su iya kiyaye abinda suka dora a kansu ba shi yasa musulunci toshe kofofin dukkan wasu bidiyoyi cewa dukkan wani abin da shari'a ba ta sa ka ba to ka kai da sunan addini sannan in za ka yi abin da addini ya sa ka to ka ɗauki abin da za ka iya kada ka ɗauki abin da ya fi ƙarfinka domin ƙarshe za ka zo ka kasa ne shi yasa hatta karatun alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam kada karanta shi da kwana uku wato kai sauka da kwana uku don ka ce kai sauka da kwana uku ba za ka fahimta ba to haka nan in kiyamul layl haka nan in koma menene za ka ɗauka to ka ɗauka daidai da za ka iya domin Allah ya fi san abin da in ka ɗauka za ka dore ba wanda za ka yi yau gobe ka kasa je ka kasa ga ta kai sannan ka zo ka kasa ba irin shi Allah ya fi so ba ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in kalla haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aikin da Allah ya fi so shine aikin da mutum yake dorewa a kansa ko da kankani ne shi yasa addini ba a san mutum ya jajibo wa abin da yafi karfin sa la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha inda hadha ad-din yusr yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la da dan sauran ayoyi da hadisai da dama waɗanda suke nuna cewa addinin Allah yana da sauki addinin Allah babu tsanani a ciki babu dorawa kai abin da yafi karfinta mutum ya dorawa kansa ma abin da yafi karfinsa karshe ma zai iya zama mai laifi shi yasa lokacin da aka zo aka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum wai shi Abu Isra'il ya annabi ya ganshi tsaye kikam a cikin rana ya ki zama ko ya ki kula kowa annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan fa aka ce masa ai Abu Isra'il ne ya yi bakance ne wato ya yi wa Allah alkawari cewa zai tsaya ba zai zauna ba zai shiga rana ba zai shiga inuwa ba zai yi ta yin azumi kuma kuma ba zai kula kowa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya je inuwa ya zauna kuma ya kula mutane kuma ya ci gaba da azumin sa annabi ya hana shi ya ci gaba da wannan wahalar da kansa yake eh, da kansa da yake a wata ruwa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha la ghaniyun an ta'zibi hadha nafsuhu Allah ta'ala ya wadatu ya wadatu baya bukatar wannan ya azabta kansa saboda shi ce ku umarce shi ya je ya zauna a inuwa ku umarce shi ya yi wa mutane magana kuma ya cika shi azumin sa Allah ba bukatar ya azabta shi saboda me ma fa'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum dace me Allah zai yi azabta ku in har za ku gode masa ku yi imani ba bukatar ku ta azabta kanku ko shi ya azabta ku shi yasa lokacin da aka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wani yayi alwashin cewa zai tafi haji amma a kafa ba zai hau abin hawa ba annabi ce a umarce shi hau abin hawa don ba a bukatar ya wahalar da kansa ya azabtar da kansa don haka ita wahala shari'a ba bukatar ta ka wahala ba ta bukatar ta kai abinda da aka saka idan zata bar gwargwadon yadda za ka iya amma wahala baya daga cikin makasudin shari'a in wahalar ta same ka yayin da kake yin wannan abu sai Allah ya kullun ka maka lada amma ba wai ka kai ka tunkari wahalar baga dangadan ka ce kai ita kake so ka sha saboda ladan ka yafi yafi yawa wannan ba shari'a ba ne kila wannan shine dai abin da hadisan suke nuna wa ah, mala wannan take cewa da Allah a bata shawara mijinta ya sake ta tsawon lokaci kuma har yayi wani auren ta kuma ta kasa rabuwa da shi a ranta kuma da da tsakaninsu ta yi ta yi amma ya kiya mai da ita idan an tambaye shi mai haɗa su sai ke babu komai kuma ita ma ta san ba ta yi masa komai ba don Allah ba ta shawara daga can garin zakirai to annabi sallallahu alaihi wasallam ya al-arwahu junudun mujannada ma min minha salaf wa ma tanakara minha salaf wato rayuka kama wasu abin nan kamar sojoji ne taron sojoji waɗanda kansu ya haɗu sai ka ga cewa suna mutunci suna suna zamanta waɗanda kuma kansu bai haɗu ba jininsu bai haɗu ba sai ka kuma ba sa komai tare so a ruhinsa idan bai haɗu da ruhinki ba ya zama na babu wannan ta'alufi wannan sabo to dole za a samu wannan ba zai yiwu ba yanzu ke ki matsa masa cewa sai ya dawo da ke a yayin da shi kuma watakila yanzu zuciyarsa ba ta tare da ke in ya dawo da ke watakila ya cutar da ke watakila ya hana ki haƙƙinki kuma daga lokacin ki shiga cikin wata azaba mai mai wahala mai wahalar gaske saboda haka wata kila rabuwar taku da zaman shi a haka da zaman ki a haka kowa ya je Allah ta'ala ya hada shi da rabansa shi fi alkhairi sama da haduwar ku inda haduwar ku tana alkhairi ko ko shi yana bukatar ta ba abin da zai sa ya sake ku so tunda har shi ya ce ba komai duk da cewa ruwa ya baya tsami banza ba komai ma'ana ba ki masa wani laifi ba wanda ya cancanci ya ce ya sake ki to amma watakila zuciyarsa kuma yanzu ba ta ra'ayi ce kuma sai ya da ke to watakila za in ya da ke din ma karshe za ki wahala ne za ki azabtu ne hakan da ya yi watakila shi ne ya fi miki alkhairi ki addu'a Allah ta'ala ya ba ki lada kan musibar ki kuma ya canza miki mafi alkhairi da abin da kika rasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ummu salama uh, abu salama ya rasu uh, annabi sallallahu alaihi yake cewa za mata ta yi addu'a ta ce Allahumma ajirni fi musibati wa khlifni khairan minha Allah ka bani lada akan musibar da ta same ni kuma ka canza min da abin da yafi shi alkhairi sai take cewa akwai wanda yafi Abu Salama alkhairi wato ta yaya zan yi wannan addu'ar ai ba na tsammanin zan samu wanda yafi Abu Salama alkhairi amma tunda umarni ne na salama sai ta karba sai ta yi sai kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko cewa zai aure ta duk da gashi tana da yaya mace ce mai yaya amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba komai zai aure ta kaga Allah ya karba addu'ar ta ya kuma canza mata da mafi alkhairi saboda ki ci gaba da kema irin wannan addu'a Allah ya baki ladan hakuri da juriya da na rashin mijin naki da kike duk da yana da rai ba mutuwa yi ba amma kamar kin rasa shi ne tun da ke rasa zuciyarsa ki Allah ta'ala ya canza miki da mafi alkhairi wanda kuma zuciyarki za ta nutsu da shi sama da ma yadda ta nufi da wancan na farko wannan mala yake cewa menene hukuncin gyaran gira ma'ana dan ashiri sunanta haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai yin haka kamar da ya tabbata a cikin hadisin abdullahi dan mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci annamisa wal mutanammisa annamisa ita ce wacce ke gyaran giran da wacce ke eh, wato nema a yi mata Kowace wacce sana'a ta ce ta kankare mutane gira kamar irin waɗanda suke bude irin salon din na na gyaran gashi to a cikin irin ayyukan da suke akwai wannan gyaran gira din to annabi ya tsine wa rudda sana'a sake nan wacce sana'a take nan haka nan ya tsine wacce ke neman a yi mata wacce za ta kai kanta ta ce a sassake mata gira domin wani yana daga cikin canza halittar Allah kamar da ya zo a ƙarshen hadisu kusa al-mutafallijat al-mutazayyirat al-mutazayyirat li khalqillah al-mutafallijat lil-husn al-mutazayyirat li khalqillah da suna yin abin ne ko su yi shiryar karya ko su kara gashin karya ko su kankare gira kuma suna yi ne wai don su kara kyau shine shine lil suna yi don su kara kyau sannan kuma suna canza halittar da Allah ta'ala ya musu Allah ta'ala ya maka wannan halitta haka yake son ganin ka da ita abinda bai umarni ka cire shi ko ka rage shi ba ko ka aske shi to ba daidai bane ka canza shi saboda kawai ka kara kyau wannan ya ya saba ya saba abin nan ya saba wa umarnin Allah kuma ya shiga cikin biyayya ga shedan domin shine ya sha alwashin sai ya sai ya umarci dan adam sun rika canza halittar Allah wala nahum fala yubatti kunna azanal an'am wala amuranhum fala na khalqallah ce lalle sai na umarce su su rika canza halittar Allah saboda biyayya ce ga umarnin shaydan yayin da mace za ta kankare girarta ko kuma ta a kankare mata ko kuma da zama sana'a ta kankare wa mata girarsu wannan la'anar ubangiji la'anar Allah da manzansa za su tabbata a kanta idan ba su tuba ta koma ga Allah ba. Masu doka da kuma tare kuna sauran shirin fitar rahamani daga nan farincin al'umma mita 97.3 zangon FM. Da muke karɓar wato amsoshin fitoyinku daga Sheikh Dr. Muhammad Sani Umari Jan Lemo. babban malami a tsangiyar nazarin addinin islama da ke jami'ar bayero ta kano kuma za a iya aiko da tambayoyi a kan lambar waya sufuri takwas sufuri biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu ko kuma a dandalin nan na wato yanar gizo a fatoyin rahama tiyahu.com su galika za ku iya rubutawa a dandalin mu na zumunta na fatoyin rahama a facebook haka zalika ana kara tunasar da masu sauraro cewa idan an rubuto tambaya a rubuto ta mai ma'ana sannan kuma a rubuta suna akan kowace tambaya yanzu shirin zai dora aka kawo lawo tambe da ta fito daga bai ce menene hukuncin siyan kayan amfanin gona da kaka idan sun yi tsada a fito da su a siyar daga yusuf ibrahim to akwai abinda musulunci ya hana wanda ake kira alishtika wato mutum ya saye kaya ya ɓoye yayin da ake buƙatar su ya saye kayan amfani na jama'a ya ɓoye su yayin da ake buƙatar su don idan sun yi tsada ya fito da su ya sayar da su da tsada ko ya sayar da su yadda ya ga dama wannan musulunci ya hana ya haramta wannan saboda akwai cutarwa ga al'umma akwai cutarwa ga al'umma to amma idan abu ba a wahalarsa yana nan baje-baje bai yi karanci ba don mutum ya saya ya ajiye ba laifi dama abinda ba a so shine lokacin da ake cikin bukata ko sayewar tashi za ta kawo karancin abu zai da ya zama da 'yan kasuwa duk za su koma suna saye kaya suna ɓoyewa kaga dole kayan za su yi wahala kuma sannan su fito su sayar wa mutane yadda suke so to zai zama akwai cutarwa amma idan ba haka ba yayin da abu ya zama kakasta ne ga shi nan baja-baja sai mutum ya ga zai saya a lokacin da yake da arha ya sayar lokacin da ake bukata ya fito ya sayar wa mutane wannan babu komai a ciki kuma in ka toshe wannan kofar to akwai lokacin da za ka ga wato in ba masu irin saya din ba ta hakan to abin ma zai iya kwance a hannun masu manoma to sun yi noma sun kawo shi babu mai saya saboda an haramta kowa ya saya ko da ajiya zai yi sai mai saya don amfani kawai nan ya ci shi da iyalinsa to za a ga cewa an shiga shiga takurwa an shiga kunci to wannan kaga ya saba kuma abin da ake bukata na ga an an samar da wani yanayi na kasuwanci mai daɗi mai amfani ga kowa da kowa saboda haka abin da aka haramta shine lokacin da ake da bukatar abu mutum ya sai shi ya ɓoye domin ya zamana shi kaɗai za a samu abin gurinsa kuma ya yi tsada amma abinda akwai abubuwan da kuma damun ba ma abinci ne na yau da gobe ba shi wannan sayansa ba zai sa mutane su takura ba kamar mutumin da zai sai barkono misali zai barkono ba wani abinci bane da aka dogara a kansa illa iyaka wani abu ne dai na gyara na gyara abinci din ko ya amfani da shi a wasu abubuwa amma ba shi ne madogarar rayuwa ta mutane ba to na da mutum ya saye shi ya ajiye in ya yi tsada ya sayar wannan babu komai kasuwanci ne mara sai wannan take cewa cewa jinin da ke fitowa mai launin ruwan kasa bayan haila za a kirga shi a kwanakin haila aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa kunna lana uddu al-qudrata wa sufrata ba'da tuhuri shay'an bayan mun yi tsarki abinda muka gani bayan mun yi tsarki wato bayan haila ta dauke abinda muke gani na ruwa haka mai kama da ruwan datti ko kuma wanda yake fatsi-fatsi wannan ba ma daukan shi a matsayin haila saboda ka wannan ba haila ba bane matukar da ya zo bayan daukewar haila in ya zo a lokaci a tsakiyar lokacin da ake haila mace take haila to a wannan lokaci za ta dauke shi ne daga cikin jinin haila ta ko ya zo tare da haila wato lokacin da take fara haila sai ya zo to nan ma za ta dauke shi daga cikin jinin haila amma an badan ta yi tsarki ne ya zo wannan baya cikin jinin haila ah, wannan musa alfallati yake cewa menene hukuncin mutum mutumin da ake sanyawa na sutura wanda masu sai da kaya suke sanyawa shagunan to idan za a yi mutum a sassaƙa shi ko a gina shi ko a tsoranta shi da roba a yi mutum cikakke wannan haramun ne musulunci ya hara ya haramta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi tsananin shiga azaba ranar gobe kiyama su ne waɗanda suke yin hotuna irin na mutane suke suranta mutane inna ashadda nasi azaban yawmal qiyamati al waɗanda suke yin taswiran mutane za a raka cewa su sura musu rai kuma za su iya ba so abinda duk za a yi na wani abu mai rai kamar mutum ko wata dabba ko wani tsuntsu a yi shi da sifarsa da Allah ta'ala yake halittarsa da ita to wani haramun ne a samu wannan sawa'un zana shi aka yi ko sassaƙa shi aka yi ko taɓo ne aka gina shi ko kuma dai kowace irin dai hanya aka bi aka suranta wannan abin haramun ne a sawa'un an yi shi ne ko don a sayar ko don a yi ado ko don a sakala kaya a jiki duk hukuncin ɗaya ne a ila iya haka za ka samu a wasu wurare suna cire kan to kamar a ƙasar saudiya za ga ana amfani da irin wani amma za a cire kan wato zai zama ba cikakkiyar sura ba cikakkiyar halitta ba abinda ba zai rayu da ba zai yi wa mutum ya rayu ba kai ba to haka yi shi ba kai wannan babu komai inda za a yi jigangar jikin mutum da hannu da kafa da komai a sa masa kaya amma an cire kan wannan babu komai saboda haka waɗanda za su yi amfani da wannan to ya kamata su yi amma kasu ba shi da kai cire kan sun sun cire kan wannan ba matsala za su yi amfani da shi wannan kuma aisha take cewa shin jinin da yake biyo bayan bari za a iya masa hukuncin jinin biki ne ko kuma hukuncin sahaba? na za a yi masa abin nan hukuncin jinin biki ne jinin da ya biyo biyo bayan bari jini ne da yake fitowa daga mahaifa jinin da yake fitowa daga mahaifa shine ake kira jinin biki to jini ne na biki za a jinkirta har ya dauke in ya dauke shikenan a ci gaba da ibara kamar da aka saba in kuma bai dauke masu a dai bashi tazara har zuwa kwana arba'in a irin tazarar da ake bawa jinin biki yayin da mace ta haihu saboda shi ma jinin biki ne wanda ita ce magana mafi gamsarwa cikin maganganun malamai da suka yi akan matsala din insha wannan yake cewa menene gaskiya? tabbatar ingancin wannan hadisin da yake cewa kada ku yi jima'i a daren farko na kowane wata da daren tsakiya da na karshen wata domin yana sanyawa ɗan da aka haifa cutar hauka wannan sako ne daga Hassan Kofar Mazuga wannan duk irin hadisai ne na ƙarya wanda aka kirkira aka jingina wa manzo sallallahu alaihi wasallama ba tare da ya faɗa ba babu wani malami na hadisi da yake amintacce da ya wannan hadisi hadisai ne na karya da ire-iren sa ba shi kadai bane akwai ire-iren sa wani ma za ga wani lokaci wasu littafai ne ake rubutawa da cewa ko wasiyar annabi ga Ali ce da shi kada kai kaza lokaci kaza kada kai kaza lokaci kaza wannan duk karya ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba don haka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam yi masa ƙarya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna kaziban alayya laysa kaziban ala ahadikum yimun ƙarya ba daidai yake da yimun wani daga cikin ku ƙarya ba man kazaba alayya mutamidan falyatabawa maqadahu minan nar wanda duk zai mun ƙarya da gangan to ya nemi masaukin sa ya nemi mazaunin sa a cikin wata Allah su kiyashe mu shin akwai wata addu'a ta neman ingantaccen imani da kuma tsari daga sai shaidan daga aliyu bello to a dukkan wata addu'a da mutum zai yi na allah ta'ala ya tabbatar da zuciyarsa akan shirya tana shiga cikin samun wato addu'o'i na samun ingantaccen imani da zama akan shari'a in ka kula cikin salloli da kake biyar a kullum da salloli na nafilfilu da kake akwai cikin karatun fatiha da kake ta ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki madaidaici wani roƙon Allah ta'ala kake ya dora ka akan tafarki madaidaici kuma tafarkin da annabawa suke kai shine siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin tafarkin waɗanda kai wa ni'ima waɗanda Allah ta'ala ta'ala yawa ni'ima sune annaba ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wadanda Allah ta'ala yawan ni'ima sune annabawa da da shahidai da salihai sune wadanda Allah ta'ala ya musu ni'ima to kana roƙon Allah a cikin sallolinka biyar da sallolin ka na nafilfilu cewa Allah ta'ala shiryar yadda kai tafarki madaidaici shi sa wato karatun fatiha yake wajibi a cikin sallah saboda wannan addu'a ba karama ce kuma mutum yana bukatar ta a koda yaushe shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi addu'a yakan ce Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika ya wanda ya Allah wanda yake jujjuya zuciya ka tabbatar da zuciyata akan addininka to ka tabbatar da ni akan wannan addini har lokacin mutuwata kuma ya kasance a cikin kiyamul lailin sa kamar yadda zo a cikin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha annabi sallallahu alaihi wa sallama in ya tashi kiyamul laili cikin dare a addu'ar da yake yi ta bude sallar ta kiyamul laili yakan ce Allahumma rabb jibril جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم يكن يوانا الدعاء إن يتاشبوا إسالة تدري يا أبنجلي اللهم رب جبرائيل يا ألا أبنجلي جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض يا وان ديك أجيها لتسمي لك السي عالم الغيب والشهادة مثلا gaibi ko masanin abin da yake sarari anta tahkumu bayna ibadika fi makhtalafu fi kai kake shiryar da bayanka cikin duk abin da suka yi sabani akan sa ihdini li makhtalifa fihi min al-haqq bi iznik ka shiryar da ni zuwa ga abin da suka yi sabani akan sa da izininka wato ka nuna min abin da yake daidai cikin duk abin da mutane suke sabani akan sa wanne ne ba wanne ne ba ya Allah ka nuna min daidai din ihdini li makhtalifa fihi min al-haqq bi iznika innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim domin kana shiryar da wanda ka so zuwa ga tafarki madaidaici annabi sallallahu alaihi wasallam wa'ayi ake masa shi baya ta ba ba baya tantama a cikin akan wani abu da yake kai don haka shi ba shi ne ke da bukatuwa zuwa ga wannan addu'a ba saboda al'ummarsa don haka mu muka fi kowa bukatuwa zuwa ga wannan addu'a idan har annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake masa wahayi wanda cikin duk abin da yake baya ta ba ba yana yin wannan addu'a to kaga mu ya fi cancanta a ce mu riƙe wannan addu'a din muna yi saboda haka mutum ya rika yin wannan addu'a zai kasance ya yi kansa wata wani kadar ko wata kariya daga fadawa cikin abin da Allah ta'ala baya so kuma Allah ta'ala ya nutsar da shi a cikin imaninsa har zuwa ƙarshen rayuwarsa sai sakon da ya fito daga Salisu Ilyas take cewa ina neman ƙarin bayani game da hadisan da ake cewa mutawatir da mashhur da aziz da kuma gari. so wannan matsaloli ne na ilimi wanda galibi ana tattauna su ne a a wuraren karatu ba a mahalli na fatawa ba amma a dunkule a takaici hadisin da ake kira mutawatiri shine hadisin da ya zo ta hanyoyi daban-daban wato ya zo ta ta hannun mutane wato ba ko ba hannun mutane da yawa a samu hadisi mutum goma mutum ashirin waɗanda kuma ba su da wato wani alaƙa da juna ta fuskar gari ko ta fuskar wata sana'a wata za ka iya cewa ko haɗa baki suka yi wani yana wani gari wani yana wani gari mai nisa kuma duk su haɗu su haɗu wato abu guda ɗaya su yi magana iri ɗaya su jingina annabi sallallahu alaihi magana ɗaya wani shi ake ce yana da sharuɗansa wanda malamai sun yi bayanin sa a cikin littafai masu masu zurfi abinda wanda kuma ake kira ahad shine wanda ya zo ta hanya guda ta hanyar mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku ma duk sunan shi ahad matukar dai bai kai yawan tawaturi ba sunan shi ahad ahad hadin nan akwai wanda yake mashhur akwai wanda yake aziz akwai wanda yake gari duk sunan shi duk a karkashin ahad yake hadisi mashuri shine wanda ya zo ta hanyar mutum uku ko fiye da haka amma bai kai yawan tawaturi ba bai kai hadisi mutawaturi ba al-aziz wanda ya zo ta hanyar mutum mutum biyu sannan gari wanda ya zo ta hanyar mutum ɗaya tilo sai wannan yake cewa yi hukuncin siyan ofa ta aiki a mutunci daga aminu yola to yan ofa ta aiki to ofa dai shine an ba mu wani aiki ah. wanda aka yi ma interview aka yadda cewa zai iya aikin da aka dauke shi yayi wanda ita ce ake ba mutum takarda cewa an yadda yanzu an dauke shi ya yanzu ya ci gaba da aiki to kaga ba zai yi ba a yi ma wani intabiyu a kan shi ne ma'aikacin kuma shi akan so ya zo ya aiki kuma a ɗauki wannan takarda a sayar ma wani kai daga jin wannan kai ma kasan a inda do aka ci gaba mu kan munin da ake yi din ai ba daidai ake ba ba wai tsarin ne sistem din ne a yi hakan ba wani abu ne na saba ka'ida na saba doka na rashin ya kamata kamata wanda aka ɗauka aiki shi za a ba wa ofa shi zai yi wannan aikin idan baya bukata bukata kenan a nemo wani kuma shi ma a gwada shi a jarraba shi a yi masa intabiyu a ga cewa zai iya aikin ko ba zai iya ba in ya cancanta a bashi tashi ofa din wannan shine ai kaida kan kaga ana sai da ofa to wani an bar kaidar an bar kaida ta Allah an bar kaida ta mutum da da tsara wa kansa domin kaida ta ubangiji shine duk abin da za a yi kada a yi ha'inci a ciki kada a ci amana a ciki yana daga cikin cin amana wani a dauke shi aiki maimakon shi ya je aikin kuma a sa wani wanda watakila ba zai yi aikin da wancan din zai yi ba wannan yana daga cikin amana Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la takunu wa rasula wa takunu amanatikum cikin antum ta'lamun ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ha'inci Allah da manzansa ku ha'inci amanar ku alhalin kuna sani saura kawai yana daga cikin cin amana annabi da salama yana cewa man gashana fa laysa minna wanda duk ya mana algush wani yana daga cikin algush wanda dai mana algush to ba mu ba shi saboda haka ba daidai ba ne a mutum je a sayar masa da ofa da aka ɗauki wani aiki ba shi ba wani an yi cikin an ci amana ta al'umma akwai wani abu da yake faruwa wani lokaci shi kuma na danne wa wasu haƙƙinsu a ce an danne mutum haƙƙinsa ba za a ba shi ba sai ya ba da wani abu wato mutum ne an ji masa intabiyu an tabbatar da cewa ya cancanci abin da aka ɗauke shi ya yi amma ba za a ɗauki ofar ba a bashi sai a ce sai ya bada wani abu to kaga wannan kuma ta shiga babin rashuwa wannan kuma ba shiga babin rashawa idan haƙƙinsa ne ya zama na ba za a bashi sa ba sai an karɓi wani kuɗin sa ya san cewa haƙƙin nashi ba zai fito ba sai da ya bada wannan kuɗin to nan yana iya ya bayar amma wanda ya karɓi kuɗin ya sani cewa shi haram ya ci wanda ya karɓi kuɗin wani mai haƙƙi akan ya bashi sa ba gaira ba dalili haka kawai saboda zalunci da danniya da rashin gaskiya so ya sani shi wannan kuɗi da ya ce ya ta babban ya ci haƙƙin wani ranar gobe kiyama sai an sa tambaya a kan wannan shi kuma wanda ya bayar a lokacin ya bayar ne don ya kubutar da haƙƙinsa daga hannun wani wanda yake so idan ne masa haƙƙi shi a nan yana cikin wanda aka tilastawa baya daga cikin masu laifi illa iyaka da shi an zalunce shi ya bi haƙƙin sa ranar gobe kiyama amma in ba haka ba haka kawai mutum yana kwance a gida bai je ya yi karatu ba ko ya yi karatun amma ba wannan fannin ya karanta ba bai je an gwada shi ba bai interview wani za a je a gwada a ba fitar da ofa da sunan wani sannan sai kuma wancan a kira shi a ba da kuɗi a ba shi ofa din shi kuma wancan a sallame shi ko kuma ya je ta wahala to babu shakka wannan cin amana ne kuma cin shiga haƙƙi ne na al'umma duka wannan yake shin mai aikin hajji zai iya azumtar kwanaki goma zulhijja daga habiba to isu zulhijja waɗannan kwanaki goma da muke ciki abinda abinda aka ce ayyukan kwarai ayyukan kwarai din nan sun shafi sallah zikiri azumi sadaka sada zumunci duk wani yana cikin al'amalu saliha ayyuka na kwarai akwai hadisai da suka zo suka yi maganar azumi amma dukkaninsu ba hadisi ɗaya da inganta hadisin da ya inganta ma shine hadisin hadisin Aisha wanda yana cikin sayo Muslim wanda take cewa ban ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumci wannan goman ba saboda bai tabbata cewa shi Annabi ya yi azumin ba duk da cewa ba laifi bane yin azumi azumin amma a fahimta ba wai azumin ne aka keɓe da ambato ba ko aka keɓe da falala kamar yadda wasu ke zato da dama wasu mutane tsammanin su in wannan goma ta zo goma ce ta azumi to wannan kuskuren fahimta ne hadisan da suka zo a babin wannan ba inganta ba ibnu jawzi ya ambaci wasu akwai hadisin ummu salama wanda shi ma bai inganta ba wanda ya inganta cewa annabi yana azumtar tara ga zulhijja tara ga zulhijja tara ga zulhijja shine ranar arfa ranar arfa dama wannan akwai azumi da mutum zai iya yi kuma yi magana kansa amma an banda wannan babu wani hadisi da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi ya faɗi falalar azumi shi kadai an faɗi falalar ayyukan kwarai ne a dunkule azumi yana ciki sallah tana ciki shi yasa ma ibnu mas'ud shi ya fi son ma ya sallah yana ce sallah tana gaba da azumi saboda haka a fahimta shi kuma hajjaci yana ayyukansa na aikin hajji akwai abubuwan da ake bukata ya a cikin waɗannan kwanaki ba azumi ba sau haka shi in ba azumin kafara ba ba azumin fidiya ba ga wanda ba zai iya yanka ba ya azumi wanda Allah ta'ala ya ce wa sab'atun fi abin nan salatu ayyamin fil hajji wa sab'atun idza raja'tum kwana uku a hajji sannan bakwai in kun dawo gida in ba wannan ukun ba da zai yi saboda yayi abin da zai bukaci yin azumi na fidiya to shi babu bukatar yi wani azumi kuma mun faɗa cewa a ranar arfa baya alhaji baya azumi wanda ba alhaji ba shi yake azumi kamar sauraro an nan ka kawo ƙarshen shirin fotiyar rahama na wannan lokaci sai kuma idan allah ya mu lokaci na gaba za ku ji mu dauke da wani sabon shirin kafin mai sallama hanyoyin da ake biyo wajen aiko da tambayoyi su ne akwai lambar waya sufuli takwas sufuli biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu wato sufuli takwas sufuli biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu ko kuma a rubuto ta adireshin mu na sadarwa na fatoyin rahama a yahoo.com sadarka za a yi aiko da tambayoyin ta dandalin nan na zumunta na facebook akan fotoyin rahama akan facebook kenan kazalika ana kara tunasar da masu aiko da tambayoyi cewa su tabbata sun aiko da tambayoyi masu ma'ana sannan kuma a rubuta suna a karshen kotu tambaya a madadin shehin malami shek tur muhammad sani umar indiyar lemo babban malami a tsangiyar nazarin addinin islama da ke jami'ar bayar ta kano ta kuma shehu bala kamar da ya saba gabatar da wannan shiri sai bashir idris sun gogo da yana kan mana sauti har yanzu zuwa gare ku muke fatan kasancewa da ku a cikin sabon shirin suna na kiya haina nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا ولهديناهم صراطا مستقيما